Վերջին շաբաթվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական բանակցություններում էական իրադարձություններ տեղի չեն ունեցել, սակայն դրանց շուրջ եղել են հետաքրքիր զարգացումներ։ Հիմնականում անպտուղ անցած Քիշնևյան հանդիպումից շատ չանցած հայտարարվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ նոր բանակցությունների պայմանավորվածության մասին։ Սակայն Ադրբեջանը հրաժարվեց հունիսի 12-ին նախատեսված հանդիպումից պատճառաբանելով լոգիստիկ խնդիրներով։ Իհարկե դասոս կարդարացումը եւ բանակցությունները հետաձգելու համար Ադրբեջանը երկու երկու հիմնական պատճառ ուներ։ Առաջին եւ երևի թե առավել կարեւոր պատճառն Էրդողանի հունիսի 13-ին ակնկալվող այցն է Բաքու։ Դա Էրդողանի առաջին արտագնահայցն է իր վերընտրվելուց հետո։ Այդ այցի ընթացքում անկասկած քննարկվելու է նաեւ այն քաղաքականությունը, որը վարելու է Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ, եւ այդ քաղաքականության առանցքային ուղղությունը, ինչպես եւ նախկինում ու հիմա լինելու է ռազմական ագրեսիան։ Եվ թեև Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ միջազգային միջնորդները բարբերաբար հայտարարում են բանակցություններում գրանց իրականացվող առաջընթացների եւ փոխհմբռնումների մասին, սակայն նրանք բոլորն էլ հասկանում են, որ իրադրությունը պատային է։ Իսկ հաշվի առնելով այն, որ Բաքվյան բռնապետը խաղադրույքները չափից դուրս բարձրացրել է, ապա վստահորեն կարելի է ասել, որ Ադրբեջանի համար իրադրությունը նաեւ ցուցվանգային է եւ Ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է ռազմական ճանապարհով գոնե չնչին ձեռքբերում ունենալու համար։ Վաշինգտոնյան հանդիպումից հրաժարվելու մյուս ծանրակշիռ պատճառն այն է, որ ԱՄՆ վերջին ժամանակաշրջանում մեծացրել է դիվանագիտական ճնշումն Ադրբեջանի վրա թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի, թե Քաշաթաղի միջանցքի արգելափակման հարցով։ Վերջին հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումների ընդհանուր համակարծություն կա ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության միջև, բայց չնայած այն բանին, որ շատ հաճախ փորձ է արվում պատկերացնելու մեկ միասնական արևմուտքի քաղաքական դիրքորոշում այս կամ այն հարցում, մտեցումները եւ արտաքին քաղաքական շերտերը տարբեր են ոչ միայն ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության, այլ նաեւ Եվրամիության անդամ տարբեր երկրների միջև։ Եվ հատկապես վերջին վերջին ժամանակաշրջանում նկատվում է բարեկամական մրցակցություն ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջև կապված հայ-ադրբեջանական բանակցությունների եւ Արցախյան հիմնախնդրի հետ։ Այդ հարցերի վերաբերյալ երեքն էլ ունեն իրենց մտեցումները։ Մտեցումները բնականաբար կոնյունկտուրային են եւ կարող են փոխվել հանգամանքների բերումով։ Եվ իհարկե միշտ չէ, որ այդ մտեցումները հայանպաստ են, սակայն պետք է սովորել միջազգային հարաբերություններում քաղել առավելագույն օգուտ եւ փորձել հղկել վնասները դարձնելով դրանք ավելի թույլ։ ԱՄՆ-ի համար մեր տարածաշրջանը տարածաշրջանը շատ մեծ կարևորություն ունի։ Դա պայմանավորված է եւ Իրանի ու Ռուսաստանի հանդեպ վարվող քաղաքականությամբ, եւ տարածաշրջանի ենթակա ռուսվածքներով եւ շատ այլ մանր ու խոշոր հետաքրքրություններով։ Այս պայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում ԱՄՆ գրեթե հավասարակշռ քաղաքականություն է վարում։ Ֆրանսիան ավանդաբար զբաղվում է միջազգային հարաբերություններում Հայաստանի պատրոնաժով, սակայն դա բնականաբար անում է ոչ առանց սեփական շահի։ Հատկապես Մակրոնի նախագահության օրոք Ֆրանսիան մեծացրել է իր դերն ամբողջ մերձավոր Արևելքում։ Այս պահին Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի շահերը մեր տարածաշրջանում շատ հարցերում համընկնում են եւ հատկապես այն, որ այս պահին կան լուրջ հակասություններ Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի միջեւ, միայն զերընտու է Հայաստանին։ Ամենահետաքրքիրը Գերմանիայի աճող ներգրավվածությունն է մեր հակամարտության կամ բանակցությունների մեջ։ Ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր Գերմանիան սկսել է զավթել Ռուսաստանի նախկին ազդեցության գոտիներն արևելյան Եվրոպայում։ Դա նաև յուրահատուկ ինդուլգենցիայի դրսևորում է Գերմանիայի հանդեպ, որը երկրորդ աշխարհամարտից հետո զրկված էր էր տերունական շատ հատկանիշներից։ Միաժամանակ Գերմանիան արդեն վաղուց մեծացնում է իր ազդեցությունը միջերկրածովյան տարածաշրջանում։ Գերմանական արտաքին քաղաքականությունը խիստ պրագմատիկ է եւ Գերմանիայից հայանպաստ դիրքորոշում ստանալու համար պետք է գրագետ ու ինտենսիվ աշխատել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա վերջին շաբաթվա ընթացքում հայ-ռուսական բազմաթիվ հանդիպումների ընթացքը եւ ռուսաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հայտարարությունները հստակ ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա գնալով թուլանում է։ Զուգահեռներ տանելով վաղ 90-ականների եւ 20-րդ դարասկզբի առաջին քառորդի պատմական անցքերի հետ կարելի է սպասել ամենակտրուկ քայլերը Ռուսաստանի կողմից եւ ռուսաստանյան դիրքորոշման վարձուցիչ է այն, որ խաղաղապահները, որոնք հրճակագրորեն պարտավոր են ապահովել 5 կիլոմետր լայնությամբ անխափան ու անվտանգ միջանցք Արցախի եւ Սյունիքի միջև, մշտադիտարկ են Արցախյան շփման գիծը եւ այլն, որևէ կերպ չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Ավելին, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության տեղեկագրերից կարելի է ենթադրել, թե ռուսաստանյան խաղաղապահները տեղակայված են զուտ որպես առաքման ծառայություն բեռների հերթական տոննաներն Արցախ հասցնելու, ինչպես նաև Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական սադրանքների լուրջ գրագրությամբ զբաղվելու համար։ Բացի այն, որ ռուսաստանյան խաղաղապահները որևէ կերպով չեն խոչընդոտում իրենց քթիտակ տեղադրված ադրբեջանական անցակետի արկայությանը, նաև իրենք են կազմակերպում մարդկանց տեղաշարժն այդ անցակետով։ Իսկ դա ձեռնտու է թե Ռուսաստանին, թե Ադրբեջանին, որոնց երկուսի համար էլ դա քարոզչական խաղակարտ է, ցույց տալու համար, թե ապօրինի անցակետով կարելի է հանգիստ անցնել եւ ոչ մի միջանցքի ու դրա անվտանգության ապահովման կարիք չկա։ Միաժամանակ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր առանց ծայրահեղ անհրաժեշտության են հատում ադրբեջանական ապօրինի անցակետը, վտանգի տակ են դնում ամբողջ Արցախի անվտանգությունը։ Մյուս կողմից, երբեմն հնարավոր է խուսափել անկումից ավելորդ բալաստից ազատվելով։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը։ Առայժմ